บุ๊กทูแปดสิบแปด attention attention อดีตการของกริยาช่วยสองกริยาปัจจัญชารูปประการันชาบุตกาลกริยาปัจจัญชารูปประการันชาบุตกาล ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา มาจ้ามุลาลาบาฮุลีโซบัตเขียนใจน่าอุเตมาจ้ามุลาลาบาฮุลีโซบัตเขียนใจน่าอุตลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอลมาจ้ามุลีลาฟุตบอลเขียนใจน่าอุตมาจ้ามุลาลาฟุตบอลเขียนใจน่าอุต สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉันมาชาปตนีละมาชาสซบัตบุธีบอลเขีดไอเซนฮุเตมาชาปตนีละมาชาสซบัตบุธีบอลเขีดไอเซนฮุเตลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่นมาชามุลันนาฟิรไรลาใจเซนฮุเตมาชามุลันนา ฟิไรล่าใจเซนูเตพวกเขาไม่อยากจัดห้องแตยนนาโคลีซาฟการายจินฮูตีแตยนนาโคลีซาฟการายจินฮูตีพวกเขาไม่อยากไปนอนแตยนนาจูปีใจเซนูเตแต่นาจูปีใจเซนูเต अनुयात เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม त्याला आईस्क्रीम खाण्याची परवानगी नव्हती त्याला आईस्क्रीम खाण्याची परवानगी नव्हती अनुयात थान चॉकलेट त्याला चॉकलेट खाण्याची परवानगी नव्हती त्याला चॉकलेट खाण्याची परवानगी नव्हती ขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวานเดล่มิไทยขีปรวานกีนหุตีเดล่มิไทยขีปรวานกีนหุตีดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพรมาลาค้าหีมากรนชีปรวานกีหุตีมาลาค้าหีมากรนชีปรวานกีหุตี ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุดมาลาสวัตหาสัตย์ผู้ชักขายดีการเนชีปรวานกีฮตีมาลาสวัตหาสัตย์ผู้ชักขายดีการเนชีปรวานกีฮตีดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลตมาลาช็อกโกแลตกินเนี่ชีปรวานกีฮตีมาลา चॉकलेट घेण्याची परवानगी होती คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ तुला विमानात धूम्रपान करण्याची परवानगी होती का तुला विमानात धूम्रपान करण्याची परवानगी होती का तुला इस्पितळात बियर पिण्याची परवानगी होती का तुला इस्पितळात बियर पिण्याची परवानगी होती का คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ तुला हॉटेलमध्ये कुत्रा सोबत घेऊन जाण्याची परवानगी होती का तुला हॉटेलमध्ये कुत्रा सोबत घेण्याची परवानगी होती का ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา सुट्टीमध्ये मुलांना उशिरापर्यंत बाहेर राहण्याची परवानगी होती सुट्टीमध्ये मुलांना उशिरापर्यंत बाहेर राहण्याची परवानगी होती त्यांना अंगणामध्ये जास्त वेळेपर्यंत खेळण्याची परवानगी होती त्यांना अंगणामध्ये जास्त वेळेपर्यंत खेळण्याची परवानगी होती พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ त्यांना उशिरापर्यंत जागण्याची परवानगी होती त्यांना उशिरापर्यंत जागण्याची परवानगी होती